Добро вечер на сите. Um, I know that in generally we are thinking that this is the last evening when we are meeting. Знам дека општо речено повеќето од нас мислиме дека сега е последната вечер од нашите средби. And indeed it is the last evening when we meet in this period of time. И навистина е последната вечер за нашите средби во ова време. But God is not thinking like humans are doing. Но Бог не размислува така како луѓето. For him the end is only the beginning. За него, за Бога, крајот представува нов почеток. Крајот на нешто е секогаш нов почеток. So, I want you to look to this evening not as an evening with which we close the studies until now. Zato bih sakao na ova večer da gledаме не како на вечер со која што ги завршуваме нашите досегашни проучувања, but as a first study for what will follow. туку како првото проучување за сето оно што ќе следи понатаму. What you personally and as a church will do. Што вие лично, а и како црква ќе направите понатаму. I invite you to open the Bible in the book of uh, Ephesians chapter 6. Ве повикувам да ги отвориме Библиите во посланието до Ефесијаните, шеста глава. And um, let's read from there verse 19. И да го прочитаме таму во шестата глава 19 стих. Ефесијаните, шеста глава, деветнаесетиот стих. Ефесијаните 6.19 И за мене, Та кога ќе ја отворам устата, да ми се даде слободно да ја сообщувам тајната на Евангелието. There are two things here that are important for, for us. Постоја две нешта во овој стих кои се мощно важни за нас. Paul is asking the church from uh, Ephesus to pray for him. Павле ја повикува ефеската црква да се моли за него. that always when he tries to preach the gospel, Така што секогаш кога тој ќе го проповеда, ќе отвора устата своја за да го проповеда евангелието, may receive from God utterance, да може да да прими од Господа способност за изразување. So he asked for God to give him utterance, words to speak. И затоа бара од Бога, Бог да му даде зборови кои што ќе ги искаже. And the second, to speak the gospel, the mystery of the gospel. А второто нешто е што оно што сака да го зборува и да го проповеда е тајната на Евангелието. Now the question is, Сега се поставува прашањето for what exactly is asking Paul for utterance? Зашто конкретно Павле се моли да добие способност за, за говор, за изразување? What is this mystery of the gospel? Што представува оваа тајна на Евангелието? We can find this answer to this question in Colossians. Одговорот на ова прашање можеме да го најдеме во посланието до Колосијаните. Chapter 1 во Колосијаните прва глава, verses 25 till 29. Од 25-тиот до 29-тиот стих. Значи, послание на апостол Павле до Колосијаните, прва глава, од 25-тиот до 29-тиот стих. Неизе, мислеки на црквата, и станав служител по Божја наредба, што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам Словото Божио, тајната скриена од векови и родови, а сега откриена на неговите светии, некој Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за нездабоштите, односно дека Христос, надешта на славата, е во вас. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. Затоа се трудам и се борам, зашто неговата сила со голема моќ действува во мене. So the mystery of the gospel Значи тајната на евангелието for which he is asking from God utterance зашто тој барал од Господа uh, говорништво или способност да ја изрази, да ја пренесе, and which has been hidden from ages and generations, која што тајна била сокриена од родови и многу генерации и векови порано, is Christ in you the hope of glory. Која е таа тајна? Таа тајна е Христос во вас, надежта на славата. If you are looking to verses 28 and 29, ако ги погледнете 28 и 29 стих, you can see that the work of uh, apostle Paul ќе може да видите дека делото на апостол Павле is to present every man perfect in Christ. Се состои во тоа да го представи секој човек совршен во Христос. Should we have another work to do, another ministry? Дали ние треба да имаме некое друго поинакво дело од ова, поинаква служба? Or we should step after the, the path of his steps and to do the same thing. Или ние треба да настапиме по неговите стапки на таа патека и да го правиме истото. To present all men to be perfect in Christ. Да го представиме секој човек совршен во Исуса Христа. If we will understand these two passages from the Bible, from Eph- Eph- Ephesians and Colossians, Ако ги разбереме овие два текста од Библијата и од Ефесијаните и од Колосијаните, што ги читавме, we can understand that nothing is finished here on this earth. we can, we can understand ќе можеме да разбереме дека ништо не завршува тука на оваа земја. But all things that starts туку секое нешто кое што започнува and arrive to an end и пристигнува до својот крај when they arrive at the end there, just there, is only the beginning from something new, more powerful and more spiritual. Кога се нешто што започнува и се приближува до својот крај, кога доаѓа до својот крај, тој крај представува само еден нов почеток, почеток за нешто ново, што ќе трае понатаму со векови. We have studied these uh, days about uh, the loud cry and the letter rain. Овие денови проучувавме за гласниот вик и за позниот дошт. And we have understood that uh, the righteousness of faith is the message on which depends the destiny of the church. И разбравме дека оправданието со вера представува онаа порака од која што зависи судбината на црквата. And we understood that uh, the loud cry started at Minneapolis in 1888. Исто така разбравме дека гласниот вик веќе бил започнат во Минеаполис 1888 година. When God sent his message through uh, two of the pastors of Seventh-day Adventist Church кога Бог ја испратил таа порака на двајца тогашни проповедници на адвентистичката црква. But always when we speak about this subject, somebody may ask the question. Но секогаш кога ја изнесуваме оваа тема, ја проповедаме, некој може да го постави ова прашање. Can we trust this man because some, somebody tell me that they apostized. Дали може да имаме доверба во овие двајца луѓе, тоест во нивното учење, бидејќи сме чуле, некој ни рекол дека тие двајца отпаднале. Um, without uh, saying that uh, it is possible to, to give a correct uh, answer to this question, без да значи дека е можно да се даде секогаш исправен одговор на ова прашање. If they indeed have apostatized or not backslidings. Значи прашањето дали на вистина отпаднале од верата Джонси Вагонер или не. I want you to think to some questions and some things that are very important. Би сакал да поразмислиме за некои работи кои што и за некои прашања кои што се многу важни. I can assure you that none of them was a criminal as David was. Можем со сигурност да ви гарантирам дека ниту Джонс, ниту Вагонер не биле толку големи злосторници како што бил, например, кралот Давид. It's, verb- it's about uh, King David. Yeah. I can, who, who wrote uh, 100, almost more than 100 psalms, and we read the psalms every Sabbath. А тој истиот Давид, значи некогашниот крал на Израел, е оној кој што напишал а, нешто повеќе од стотина псалми, кои што ги читаме во Божјата реч. I can assure you that neither one gave his wife to be the wife of another husband as Abraham done, has done two times. Исто така можам да ве уверам дека ниту Джонс, ниту Вагонер не ги подале своите жени да бидат, барем за една вечер, жени на некој друг, како што тоа го направил Авраам со египетскиот фараон. И тоа два пати. Neither one, neither the other. Ниту едниот, ниту другиот neither one of them have done what Peter have done when Jesus was uh, uh, taken in Gethsemane. Ниту Джонс, ниту Вагонер не направиле нешто што апостол Петар го направил, например, кога Христос беше улапсен во Гециманија. We will speak maybe if we have time at the end about these things, but let's start with the beginning of their А, ministry. ако ни остане време, може би ќе зборуваме малку повеќе за ова, но Да се префрлиме сега на почетокот на нивното на нивната проповедничка служба. I want to look at three together with you at three points in which we may be in peril in regard to the messengers and the message. Би сакал да разгледаме три точки околу кои можеме да се најдеме и самите во опасност, кога станува збор и за самата порака, и за самите вестници кои што ја проповедале, значи Џон Си Вагонер и Елена Вајт. These three points are and you can read it Ова се тие три точки. Значи првата опасност или погрешен став е да се гледа на нив и на нивната работа како како што Бог не замислил. Втората точка да се користат тие и нивната работа за подршка на ереси кои тие не ги учеле, значи да се повикуваме на Джон Си Вагонер за да поддржиме нешто што всушност тие не го проповедале. И третата опасност е да се борите против сегашната вистина заради нивниот карактер и нивните грешки, се мисле нивните лични пропусти. We take Point number two. Да, го вземе за пример, да го вземе втората точка. Because it's very important for us now. Бидеќи токму за нас, таа е битна и актуелна. We know from the Bible and from the spirit of prophecy. Знаеме и од Библијата, и од Духот на That Christ in you, the mystery of the gospel, дека Христос во вас, или тајната на Евангелието, the righteousness by faith message is the same thing, или пораката за праведност преку вера, сето тоа е едно те исто, is the message upon hangs the destiny of our church. Е порака од која што зависи судбината на оваа црква. на нашата църква. Now tell me, the devil knows this? Сега кажете ми, дали дяволът го знаел? He knows so. it very well. Го разбира много добро. Maybe more than us. Може би много по-добро го разбира от нас самите. So, we must be sure that the devil Според тоа, треба да бидеме сигурни дека дјаволот will try to falsify the message. ќе се обиде да ја фалсификува оваа порака. He will come with good and real ideas about this message. Тој може да ви прииде со добри и вистинити идеи во врска со самата порака. About its importance. Исто така со а, да настапи на начин кој што ќе даде важност на пораката and he will send men and women и може да испрати мажи или жени who will show to you the importance of the message кои што ќе ви ја изнесат пред вас важноста на оваа порака that it was not received then in 1888 ќе кажат и тие дека на вистина таа порака не била прифатена во 19 век that we must receive and preach to the church and to the world дека треба да ја прифатиме допрва и да ја проповедаме и на црквата и на светот. And while they will present these things to you, they will introduce also errors. И додека а, ви ги изнесуваат или а, кажуваат овие работи, ќе ви изнесат и по некоја ерес во нивното проповедање. Saying that these heresies are the message of righteousness by faith preached at Minneapolis. Велејќи дека тие ереси што они ги а, ги изнесуваат се автентичната порака што Джон Си Вагонер ја проповедале во Минеаполис. And I want you to give some examples. И јас би сакал тука да ви дадам некои примери. Например, First of one, universal justification. Еден таков пример представува а, така нареченото универзално оправдание. Have you heard about universal justification? Дали сте чуле за овој поим универзално оправдание? It's a teaching who says that at the cross Jesus justified all world. Тоа е учење кое што тврди дека Христос на крстот го оправдал целиот свет. It was invented by Jack Sequera. Тоа учење било uh, воведено од Джек Секуира and this preached as being the message from 1888. И мнозина го проповедаат како учење кое што uh, всушност е пораката од 1888 година. But this concept you will not be found in the writings of Jones, Wagner and Ellen White. Но овој концепт нема да не можете да го најдете ниту во списите на Джонс, Вагонер и ниту пак во списите на Елена Вајт. The second one, heresy is derived forms of original sin. Uh, втор пример на ереси кои што се изнесуваат под етикетата на пораката од Минеаполис, се разни изведени форми на така наречениот првороден греф или источен греф или како поинако се вика на македонски. Third one. Да. Corporate repentance. Трет пример на погрешно учење во врска со или погрешно интерпретирање на пораката е учењето за за колективно е, покаяние. Во смисол... All suddenly will be sanctified and we will stop sinning. Дека ќе дојде некој момент или некое време кога сите верници одеднаш ќе престанат да грешат или на некој начин Господ одеднаш ќе посвети ќе ги посвети сите верници или цела црква или одеднаш еден куп луѓе. Another error that uh, is using the 1888 message is uh, using redefining nature of sin. Една друга современа ерес која што се провлекува и е под етикетата на пораката од 1888 година е учењето кое што го редефинира гревот, односно природата на гревот. In the Bible there, there is only one definition for sin. Во Библијата постои само една дефиниција за тоа што е грев. And Ellen White is clearly stating that the Bible has only one definition for sin. И Елена Вајт јасно тврди дека во Библијата, самата таа тврди дека во Библијата постои само една дефиниција за гревот. That the sin is the transgression of the law. Дека гревот е прекршување на законот. When you, you will hear that sin is something else. Or... Ако слушнете од некого дека поинаква дефиниција за гревот, дека гревот е нешто друго, Pay attention because for sure there is a, a path to heresies. Обрнете внимание, бидејќи сигурно тука се крие можеби некоја патека која што води кон ерес, кон погрешно учење. Another one, but not the last. Уште една точка како пример, но не најмалку важна во случајов is uh, continuing in sin till the waiting or till Jesus will come on the clouds of heaven. Тоа е сушност учењето на новата теологија дека сите ние ќе живееме во грев, ќе се грешиме, ќе ќе бидеме грешни, нема бегање од тоа, се до второто Христово доаѓање или до свадбата на јагнето. So it's very important for you to know the message presented to Minneapolis hand. Затоа е многу важно за сите вас да ја познавате пораката која што автентичната порака која што била презентирана во Минеаполис, вие лично да си ја познавате, да бидете утврдени во неа, за да некој не ме прелаже. And I want to look together at some quotes from Ellen White in regard to the to the message of uh, Jones and Wagner. И тука би сакал заедно да погледнеме некои цитати од Елена Вајт во врска со пораката на Джонс и Вагонер and to their work. и во врска со нивното дело. Now, in December 1888 Во декември 1888 okay. She was writing to G.I. Butler. Елена Вајт му напишала писмо на председателот на Генерална конференција Джордж Батлер. And и во тоа писмо Uh, it's not to brother. Sorry, is not for Butler. It is to somebody oh. else about Butler. Aha. Начерија вет, се извинувам, пишува писмо до некој си, во кое што писмо го споменува Батлер. In this letter, Ellen White Во ова писмо Елена Вајт speak about Jones and Wagner as зборува односто ги споменува и Джонс и Вагонер men whom God has appointed to do a special work ги споменува Джон Си Вагонер во тоа писмо како луѓе кои што беа повикани од Господа за да завршат едно посебно дело. А Батлер ги нарекол жълтоклунци. So, председателот на Генералната конференција. According to these words, God sent these two pastors, not they sent themselves. Значи, според зборовете на Елена Вајд, Бог ги испратил овие двајца проповедници Джонс и Вагонер со нивната порака, а не тие самите себе си. Тие не се испратили самите себе си. In the next quote that uh, you have it on the screen now, во следниот цитат кој што го гледаме на екранот, Елена White is declaring that uh, she heard precious truth spoken, that she could respond to them with all my heart, she saying. Ellen тврди дека слушнала скапоцени, драгоцени вистини од устата на Джонс и на Вагонер, кој, кој што самата вели дека можела да ги прифати со целото неизино срце, со целото моје срце, вели самата. And if you are looking to the last uh, part after the okay. question mark, Ако погледнеме по последниот дел од цитатот, again she is confirming that God sent this message to the church through these two pastors. Таа уште еднаш потврдува дека Господ ја испратил таа порака на црквата преку овие двајца проповедници, значи им го беше дал јаремот. Look to the ideas. The Lord had given to my brethren the burden to proclaim this message. Значи, да ја погледнеме уште еднаш незината мисла, кога Господ им го беше дал јаремот на моите браќа да ја објават оваа вест. I knew it was the message for this time. Јас знаев дека тоа беше вест за ова време. So she understood that what they are preaching is the present truth. Значи Елена Вајт разбрала тоа што ја ги слушала во Минеаполис, овие двајца, дека она што тие го проповедаат, го, ја представува сегашната вистина. Now, let's see the next one. Сега да погледнеме наредниот цитат. The first idea written with red is that wherever this message is preached, It brings good fruits. Првата мисла изразена во делот од цитатот со црвено е дека секаде каде што допираше или се проповедаше оваа вест, таа донесуваше добри плодови. So the fruits are good wherever this message is preached. Значи, секаде каде што се проповедала оваа порака, низините плодови или резултати беа добри. Let's see what is writing, what she was writing further. Да прочитаме што понатаму вели во врска со тоа. Предходите се, кај плодовите. Во црквата влегуваше сила и витална енергија и онаму каде што оваа вест е прифатена на лицата на сите оние кои ќе ги отворат очите да видат, може да се види надеж, храброст и вера. Тие добиваат разбирање да ги согледаат и да ги прифатат големите богатства на вистината. So this message, when it, it is studied and preached, should bring these things also to you. Значи, кога се проповеда автентичната порака за оправдание со вера, неизеното прифакање треба да ги донесе сите овие исти резултати, односно плодови. The next one is very important. Следното е многу важно, што ќе го видиме. What did the red? На почетокот од овој цитат, исто делот што е обоен во црвено. Дали Бог ги има подкренато овие луѓе да ја објавуваат вистината? Елена Вајт одговора, вели, јас велам да, Бог пратил луѓе за да ни ја донесат вистината, која немаше да ја имаме, доколку Бог не испратеше некого да ни ја донесе. One of the pastors from Romania asked me. Еден од романските проповедници ми, ми го постави следното прашање. Can I not understand, cannot I understand the message only from the Bible and from the spirit of prophecy? Па зарем не е можно да се разбере пораката само со читање на Библијата и духот на пророќството? Зошто морам да ги читам Джонс или Вагонер, нивните дела? I said to you, you can understand this message reading only the Bible. Јас ми реков, ти можеш да ја разбереш пораката читајќи ја само Библијата. Не ти треба Ниелна Вајд But, Но, what you will find in their writings, оно што ќе го најдеш во нивните списи, it will show you something very special. Ќе ти покаже нешто многу посебно. And I sent to him some months after the discussion this quote. И по неколку месеци од, од тој разговор на тој проповедник во Романија му го испратив следниот цитат овој. Јани read it. It is very important. God has sent men, these men, to bring us the truth that we should not have. Значи, да го повториме уште еднаш, веќе го прочитавме. Според Елнавајд, Господ ги испратил овие луѓе за да ни ја донесат вистината која што немаше да ја имаме. What it means should not have. Што значат овие зборови која што немаше да ја имаме? Да не беа Џон Си Вагнер. If she is right. Ако е Левајте во право во ова неизина изјава, if she is right, it's very important what these two ministers brought to the church. Ако Елевет е во право за ова што го тврди тука, тогаш Оно што овие двајца го проповедале и го проповедале на црквата е многу важно. Personally, looking into the history of the Christianity from the time of Paul till now, Лично кога проучуваме христијанската историја од времето на апостол Павле па до ден денес, I haven't find any theologian after Paul who understood so better the Old Testament and the Covenant as these two Seventh-day Adventist ministers. Јас немам сретнато нито еден теолог после апостол Павле во целата христијанска историја, се до Джонс и Вагонер, кои што така добро ги разбрале овие теми во врска со оправданието, законот, двата завета и така натаму, сето оно што е е предмет на пораката од Минеаполис. It is true that I haven't read anything written in this period of time. Everything. Да ви вистина не сум прочитал баш се што било напишано од христијанските учители во целиот тој период од 18 векови. But I was looking in the writings on the most famous theologians of the world. Меѓутоа, ги прегледував списите на некој од најраномираните теолози во светот. Августин, Тома Даквино. Значи, например, католичките светци Августин, Тома Аквински, Калвин, Лутер, Нокс, Весли. Реформаторите Калвин, Лутер, Нокс, Весли. Ериксон, Барт. Ги слушате. This is modern one. Да. They are far, far away to understand Paul and what he was writing. И тие се многу далеку, иеко се толку познати, толку реномирани, многу далеку од разбирањето на вистината онака како што Павле ја мислел, а како што Джон се Вагондар ја сватиле. That's why Ellen White is speaking about the fact that God has sent a special light to the Seventh-day Adventist Church. Затоа Ниневај толку многу нагласува дека во нивната порака Господ испратил една посебна драгоцена светлина на адвентистичката црква. And this light light shall enlighten all the world. И дека таа светлина треба да го осветли целиот свет. Now, let's read the last part of the quote. Сега да го прочитаме последниот дел од цитатот. Бог ми дозволи, една Вајд сега продолжува и вели, Бог ми дозволи да добијам светлина за тоа кој е неговиот дух, јас ја прифатив и не си дозволувам повеќе да кренам рака против овие луѓе бидејќи тоа би значило дека ја кревам против Исуса Христа, кој треба да биде препознаен во неговите гласници. You understand? Дали го разбирате ова? Christ was to be recognized in his messenger. Христос треба да биде препознаен во неговите гласници. The second one. Вториот цитат Ни кажува дека Господ ја повикува кон себе неговата црква. Дека тој се пред се им, го има откриено своето божествено присуство се има откриено себе си на својата црква. But the message and the messengers have not been received but despised. Но веста и гласниците не се прифатени, туку презрени. Now, with red. А сега црвениот дел само. Отфрлајќи ја веста дадена во Минеаполис, луѓето направија греф. Тие направија многу поголем греф со години, задржувајќи ја истата образа против Божите гласници, отфалајќи вестерата со која Светиот Дух упорно не повикува дома. So at Minneapolis, what's happened? Значи што се случило конкретно во Минеаполис? Men committed sin. Луѓето направиле греф. Ха. Како? Rejecting отфрлајќи ја веста. The message. The message of righteousness by faith. So, веста за оправдание со вера. Any time when we reject the message of righteousness by faith, we are committing sin only by this rejection. Значи секој пат кога ја отфрламе пораката за оправдание со вера, ние правиме грев само со со тоа што ја отфрламе. So it is a sin to reject the message. Значи да се отфрли пораката е грев. But is a far greater sin Но многу поголем греф е to retain the same rejection, the same attitude, attitude. Yeah? Yeah, and uh, hatred to the message. Но многу поголем греф е да се задржи истиот дух на отфрлање, истиот став на непријателство кон самата порака. Let's see the other one, the next one. Да го погледаме следниот. She explains why her brothers in Christ reject the message and have bitterness against the messengers. Та објаснува зошто нејзините браќа во Христа ја отфрлиле пораката и имале биле толку многу огорчени против самите вестници против Джонси Вагонер, значи. Брате мој, му пишува Елена Вајт на некој си, зошто негуваш толкова горчина против старешината Ейти Джонс и старешината Вагонер? Заради истата причина Каин го мразеше Авела. Каин одби да ги прифати Божите инструкции и заради тоа што Авел го бараше Бога и ја следеше неговата волја, Каин го уби. It's enough. Okay. So you understand? Дали го разбирате ова? Always, when somebody is speaking against this message and against the messengers, Значи, секогаш кога некој зборува против пораката и против неизините г- гласници, his reasoning is the same with tho- that of Cain. неговото резонирање е истото како она на Каин. It's very hard to believe these things. Многу е тешко да се поверува во ова, не? If I receive this message, I'm like Cain. Even if you reject, if you reject. Only if this, if I reject this message, I am like Cain. Значи, некој ги помисли, зарем само затоа што ќе отфрлам пораката, ќе личам, ќе бидам како Каин? What Cain did reject? А што е тоа што Каин го отфрлил? Што е тоа што Каин го отфрлил? Please tell me what Cain rejected. Кажете ми, молам, што е тоа што Каин го отфрлил? When he offered his sacrifice. Тогаш кога Каин ја принел својата жртва. Што е тоа што Каин отфрлал? Obedience, the real sacrifice. Okay, oh, thank you. He, he refused. He rejected the real sacrifice. Give me the name of the real sacrifice. Кажете ми го името на вистинската жртва. So Cain rejected Jesus. Agree? Значи Каин го отфрлил Исуса Христа. Се согласувате? Please read what is in red the third time when you reject the message. Да го прочитаме црвениот дел. Со отворањето на веста на овие луѓе, ти го отворлаш Христа, дарителот на веста. That's why people who reject this message are thinking like him. Затоа луѓето кои што ја отфрлат оваа порака размислуваат како Каин, Because rejecting this message means rejecting Christ. бидејќи отфрлајќи ја да се отфрли оваа порака, значи да се отфрли Христос. The next one. Следниот, Men professing godliness have despised Christ in the person of his messengers. луѓето кои исповедаат побожност, го презираат Христа во ликот на неговите гласници. Until now we haven't looked at the ear of the goats. Се досега не ги погледнавме годините кога биле напишани овие цитати. We have started with December 1888. Од првиот цитат што го читавме вечерва започнавме од декември 1888. This one was written in 1897. А овој последниот бил напишан 1897 година. The next one is written in 1898. Следниот цитат што ќе го прочитаме бил напишан 1898 година. Ellen White is uh, writing a letter to Wagner. Ellen White is in Australia, Wagner in, in England. Во овој цитат Елена Вајс сочност му пишува писмо на Вагонер, таа била во Австралија во време кога Вагонер бил во Англија. But Wagner in England was the editor and the author of articles uh, from a magazine entitled The Present Truth. И во тоа време, во тоа време додека служал во Англија, Вагонер бил уредник на и истовремено писател на многу написи во списанието наречено сегашна вистина. Speaking about her and her son, Willie White, зборувајќи за неа и за нејзиниот син Уили Уайт како што го вика скратено. She saying that he, she and Willie are thinking that the magazine, The Present Truth is the best paper published by our people вели дека таа и незиниот син тврдат дека ова списание, сегашната вистина, било најдоброто нешто што било објавено од страна на, на, нашите, на нашата црква, се мисли. The church in that time published many more magazines. Адвентичката црква во тоа време објавувала многу различни списанија. How many of you have heard about uh, Adventist Review and Sabbath Herald? Колку ми од вас го чуле називот на ова списание? How many of you heard about this magazine? How many of you have heard about Signs of the Times? Колку ми од вас сте го чуле знаци на времето? How many of you have heard about the present truth written in England by Wagner? Ако кој од вас те знаеле дека постојало атлетичко списание сегашната вистина, кое што се издавало во Англија од страна на Вагонер. Ellen White was considering this magazine better than all the others. Елен Уайт го сметала тоа списание, сегашната вистина, нај, за најдоброто адвентичко списание, подобро од сите други во историјата на адвентизмот. 1898. Now let's see one from uh, 1899. Сега да погледнеме еден друг од 1899 година. You can read Елена Вајт му пишува на Вагонер повторно. А, драги брате Вагонер, Уили Уайт, незениот син, значи, па братот Данијос, тогашниот председател на Генс конференција, сори се уште не, но кратко време потоа, и јас самата разговарахме во врска со вашето и доагењето на вашето семејство во оваа земја, значи во Австралија. Сите бевме на иста мисла дека сте ни потребни да поучувате од Библијата во нашето училиште. Ве молиме да дојдете кај нас, штом ка почувствувате дека е време за тоа. So, four, three people, William C. White, A.G. Daniels and Ellen White, Значи, за тројца луѓе, за Вилијам Вајт, незиниот син, самата Елена Вајт и Артур Даниелс In 1899, во 1899 година are asking Wagner to come in Australia to teach Bible in the school. Тие три лица го повикуваа Вагонер со своето семејство да дојде во Австралија за да поучува во нивното училиште. So in 1899, Wagner is not a danger. In, she means Wagner is not a danger for. Uh, she means uh, in Avondale, right? The yes, in yes, Avondale. Yes. Uh, значи, во 1899 година не постои никаква опасност за Вагонер, uh, никој не го судува. добил повик да отиде во Австралија. Now, the next, eh, really, please? Yeah. Okay, the next one, uh, we won't read it. I will tell you in some words about it something. Следните цитати нема да ги читаме, uh, но со неколку зборови ќе ви раскажам, ова се факсимили од uh, ко- тогашните значи, писма. It is a letter written by A.G. Daniels to William C. White. Ова е писмо напишано од Артур Данијелс до синот на Елена Вајт, Вилијам Вајт. He, A.G. Daniels is telling to William C. White that the General Conference <clears throat> has an indebtedness of $41,000. Данијелс му пишува на, како председател се веќе на Генерал конференција, му пишува на Вилијам Вајт за тоа дека Генералната конференција има долг од колку рече 41.000 долари. For that time was a big amount of money. За тоа време 41.000 долари беше огромна сума пари. And he said to he says to to William C. White that uh, we try to find possibilities to pay the indebtedness but we don't find solutions. И потом објаснува на синот на Елена Вајот како се обидуваат да најдат начини да можат да го исплатат овој долг, но не наоѓаат така лесно решение. But he with another member of the General Conference Committee, Spicer, Но тој и уште еден член на управниот одбор на конференција, по име Спайсер were thinking to a solution to pay the indebtedness. Размислувале за можни решения како да го отплатат тој долг. So this happens in the, uh, 1902. А се тоа се случува во 1902 година. The solution proposed by the president of the General Conference, A.G. Daniel, is, or was, Решението кое што го предложил тогашниот, значи, председател на Генерална конференција Артур Даниелс, било следново. uh, Brother Wagner has published two years ago a book entitled The Everlasting Covenant. А, Братот Вагонер, пред две години, значи две години пред тоа, издал една книга која што носела наслов Вечниот завет. And this book was published in England, but in America no. И оваа книга првпат била објавена во Англија, а во Америка не била објавена mine and Spicer idea is to print this book and sell it to make money. И сега Данијас продолжува, пишувајќи му на синот на Елена Вајт и вели, мојата и а, идејата на братот Спайсер е да ја објавиме, значи во Америка оваа книга, да ја продаваме и од незината продажба да собереме доволно пари And with the money received for the book to pay the indebtedness. И што парите што ги собереме од продажбата на оваа книга да можеме да го отплатиме долгот. Now, here we have two possibilities. Сега тука имаме две можности или опции. Even the book was very very good and Daniel understood this. Или книгата на вистина била многу многу добра и председателот Данијел 100 добро го разбирал. And he knew that he will touch two things, will sell the book, pay the indebtedness and also will give the truth to the church and to the people. И знаел дека ќе постигне две големи цели со објавувањето на книгата, ем ќе собере пари заради долгот, а од друга страна ќе расшири вистината по целата црква кај адвентистите во Америка, например. So this is a possibility. Another one is... Тоа е едната можност. Која е другата можност? He was so in need to, to take from somewhere the money to pay the indemnus. Втората можност е дека Даниел бил во толку голема мака да најде од некаде пари за да го отплати долгот, that it was no problem for him to take the, the book of uh, black backsliding man, backsliding man, што воопшто не му било гајле да се послужи дури и со книга на некој напишана од некој отпадник and to sell it to the people. И да да ја продава истата на да им ја подметнува истата, значи на адвентистите. Затоа што целта му е да собере пари, нели, што е Because битно. money matters. Затоа што парите вредат. Not what we give to people to read. А не е битно што им даваме на луѓето да читаат. Не е битно содржината. What do you think? Where is the truth? Што мислите, која од овие две можности е вистината? In one in 1902 the book was very good. Или во 1902 година Then you have understood this. Книгата била навистина прекрасна и Даниел како председател на генерална конференција тоа многу добро го разбирал. Or he only needed the money. Или пак Даниел бил е, измамник како на денешни водачи на кои што му требале пари, а не е битно на кој начин ќе дојде до нив. Која од овие две можности е вистинитата? <laughs> The first option. The first one, for sure. Because да вистина првата. We don't have time now, but uh, uh, Brother Borche translate for you everything from this letter, and you can read what uh, Daniel had said about this book. Немаме време да го поминеме сето ова, меѓутоа брат Борче навистина се намочи да ги преведе сите овие факсимили <laughs> на македонски. Uh, И може да се објават како некоја брошура, например. Okay. Now, in, uh, we go to that uh, letter sent to Jones in 1908. Сега ќе малку подоцна на едно писмо испратено до Джонс 1908 година. Jones here in 1908 in is, a, is in a very difficult period of time. Во 1908 година старешината Джонс се наоѓа во едно тешко време, односно во една тешка ситуација. He was associated with Kellogg against the General Conference Committee. Затоа што во тоа време Джонс се соединил со докторот Келог против Генералната конференција. and Ellen White is trying to help him to recover in, from this problem. Ili White mu piše u na Jones u 1908, 20 godini posle Minneapolis, kada što ta se obidova da mu pomogne na Jones i na, ne, način da može da ga vrati nazad во црквата. Please read only the middle. What is in the middle? Да го прочитаме само средниот пасус. бев поучена, значи мисли на Господ, да ги употребам тие твои говори во билтанот на Генералната конференција од 1893 и 1897 година, кои содржат силни аргументи во однос на валидноста на сведоштвата и кои го докажуваат дарот на пророќството помеѓу нас, ми беше покажано дека на мнозина овие статии ќе им бидат од помош посебно на новообратените во верата, кои не ја познаваат нашата историја, би било благослов за тебе, доколку повторно ги прочиташ овие аргументи, кои беа врамени од страна на Светиот Дух. Now, when John started to have problems uh, fighting together with Kellogg against the General Conference Committee, Значи во времето кога Джонс се наоѓал во духовни uh, проблеми, и кога заедно со Келок се борал против генералната конференција, God is calling Ellen White to, to send a message to him. Господ преку Елена Вајт, значи, ја потекнал Елена Вајт да му испрати порака на Джонс. And she saying to him, please read your messages. И во која што порака таа му вели на Джонс, те молам, прочитај ги твоите говори, твоите проповеди од тие години, од порано. Preached at the General Conference in 93 and 97, кој што самиот Джонс ги проповедал на заседанијата на Генерал конференција во 1893 и 1897 година. Because what you have preached there, it's from the Holy Spirit framing. Затоа што она што ти тогаш го проповедаше тие проповеди биле врамени од Светиот Дух. Значи, на ветно вели на Джонс, тоа што тогаш се го проповедал, беше вдахновено од Светиот Дух. So God alone is asking his prophet, tell to my messenger to read what he preached in 97. Значи замислите, Бог бара од од својот гласник, од не, не, неговиот пророк Елена Вајт, да му каже на Джонс, те молам, прочитај си ги одново твоите говори од тие поранешни години. Now let's look to a quote. Сега да погледнеме еден цитат. Ово е? Кога Божите гласници, откако некое време ке стојат цврсто за вестината, ќе се случи да паднат и да го обешестат него кој им ја дал работата, дали тоа би се зело како доказ дека веста не е вистинита? Не, затоа што Библијата е вистинита. <laughs> Закон и сведоство барете. Ако не сбруваат така, значи дека нема светлена во нив. Гревот на господовиот гласник ми предизвикал радост кај сатаната, а оние кои ги отфрлиле гласникот и веста би триумфирале но тоа воопшто не може да ги оправда оние кои се виновни заради отфрлање на веста на вистината испратена од Бога. I think this quote is enough to understand Сметам дека овој цитат е сосем доволен да можеме да разбереме that even they were backsliding дека иако Джонс и Вагонер подоцна значи имале проблеми и отпаѓале their message is from God Сепак, нивната порака од Минеаполис била испратена од Бога. Но сега да погледнете некои книги, односто нивните корици, и годините во кои што тие биле издадени. Uh, Првата од овие книги е токму Вечниот Завет од Вагонер, which is published as uh, articles in the Present Truth magazine. Самата книга предходно била објавувана како написи, како фелтон, така да, да се изразам, во списанието сегашната вистина. Between 18 May 1896 and May 1897. од почнувајќи од мај 1896 па до изданието од мај 1897 година. All these articles with some uh, improvements, let's say, were published as a book in nine, uh, 1900. Okay. Yeah. А првпат како книга Вечниот завет излегол или бил објавен во 1900 година на англиски јазик. In 1898, Ellen White was saying that the present truth is the best magazine of the church. А претходно видовме 1898-та, Елена Вајт изјавила дека тоа списание, сегашната вистина, е најдоброто адвентичко списание <laughs> од сите што постоја. So for sure, the period of time, 96-97, Значи, тој период на време, од 1896 до 97 We cannot speak about the fact that Jones, uh, Wagner can be a danger for those who read him. Значи, можеме да се согласиме дека ако е, ја читаме таа книга, на пример, Вечниот завет, дека не сме во никаква опасност сите оние што би ја читале, бидејќи се работи за дело напишано во време кога вагонер бил на место. Бил токму. The next three books, pictures, Следите три слеги што ги гледаме are John's sermons from the General Conference session in 93, 95 and 97. Се всушност збирка од сите проповеди што ги одржал Алонзо Джонс на заседанијата на Генералната конференција од 1893, потоа следното заседание 1895, во тоа време на две години се одржувале Генерална конференција, 1897. Again, these books were written while Ellen White was still recommended them. И овие проповеди, сите овие книги, како книги подоцна издадени, биле напишани во време, во временски период кога Елена Вајд се уште ги препорачувала, ги рекламирала Джонс и Вагонер и ги подржувала во нивното дело, во нивната порака. The last one is Glad Tidings written in 1900. последната книга е Благата вест од Вагонер напишана во, и објавена исто така во 1900 та година. And I have written uh, down in left Romans mm -hmm. and lessons on faith and the years when they were published. Исто така articles, да. Uh, Вагонер објавуваше и многу написи во врска со значи, неговиот коментар на посланието до римјаните од 1895 до 1896, значи, за време на таа година се објавува написи со коментари на посланието до римјаните и исто така серија написи на тема а, полуки за верата или лекции за верата од 1889 до 1900, значи 11 годишен период. For more information about the history of this message and his, uh, their rejection or acceptance, За повеќе информации околу историјата на пораката за оправдание со вера, пораката од Минеаполис и неизиното или прифакење или отфрлање, you can find in the books, uh, in Rhonda Field books, Which book? I will tell them, it's The Return of the Letter Rain and Mooning in the House of His Friends. But it's too much. Uh, you can find in Rhonda Yeah, Field okay. books. Може да ја најдете во две современи книги од а, Рон Дофел. Како се викаш? Да. Duffield. А, Враќањето на позниот дошт се вика едната. The Return of the Letter Rain. И втората беше... Uh, what's the second one? Wounded Ah, in the да, House да. of His Friends. ранет во домот на моите, на моите пријатели. for the moment you can read them in English, Spanish, Russian. До сега овие две книги се објавени на англиски, шпански, дури на руски and Dutch. Somebody from на uh, холандски. На холандски и некој од Норвешка. Норвеј? Норвеј, Ги превел овие книги. Okay. We go to the last slide. Ке преминеме на последниот слайд. We have a quote, the last one. We have a quote found in uh, Prophets and Kings, page 725. Цитата што го гледаме се наоѓа во книгата Пророци и цареви, 725-та страница во оригиналот, да каде што на Вајц тврди, Црквата во завршниот конфликт мора да влезе заштитена со оклопот на праведноста Христова. Убава како месечина, чиста како сонце, страшна како војска со знамиња, според песна на песните 6.9. Таа мора да тргне по целиот свет, победувајки и да победи. Ellen White here is presenting the church as an army. Еле Вајт а, ја представува тука црквата исто така како војска, A real army како вистинска војска, in a real war. во вистинска војна. Because what we have here, uh, when some country wants to, to have a war with another country, Бидејќи Во реалноста, кога некоја земја сака да завојува со друга земја, are only the result of a real war that started in heaven. Сите, значи, сегашни, тукашни војни не се ништо друго, туку само последица на онаа војна која што сатаната ја започнал уште на небото. As a church, we are called to be part in this war. И како црква, ние сме повикани да бидеме дел, да учествуваме во оваа војна. And also the Bible is presenting to us Исто така и Библијата нам ни, а, ни го изнесува, ни го представува the reality of a war. А, ни представува реалноста на таа војна. Please open the Bible in the book of uh, Ephesians chapter 6 да ја отвориме Библијата во посланието до Ефесијаните 6 глава. And let's start from uh, verse 11. И да го прочитаме текстот од 11-тиот стих till 17. До 17-тиот. Овие познати зборови за за оружјето. Облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против гјаволското лукавство, Зашто нашата борба не е против крв и тело, ни туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Поради тоа, примете го сето оружје Божио, за да можете да се браните во лош ден, та откако ќе победите, да се одржите и така стоите, откако ќе се опашете со вистината и ќе се облечете во околпот на праведноста И носите да ви бидат обуени во подготвеност за да благовестите мир. А над се, земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божио. The only thing that we that may can uh, that can make uh, make us overcomers Единственото нешто што може да не направи победници The only thing единственото нешто is the message that God has sent to Laodiceans е пораката или веста која што Господ ја испратил до Лаодикејската црква. It's the mystery of the gospel. Тоа е тајната на евангелието. Christ in you the hope of glory. Христос во вас, во вас надешта на славата. Righteousness by faith message. И пораката за праведност со вера. When we will understand this message, кога ние ќе сватиме, ќе разбереме оваа порака. And we will let God to work through his to, through this message in our lives and in our church. И кога ќе му дозволиме на Бога да делува, да работи во нас, во нашите животи и во нашата црква. we will feel and we will see what it means to be an overcomer. To baš ke možemo da počustvujemo i da vidimo na delo što znači da se bude pobednik. May God help everybody of us. Neka Gospod mu pomogne na sekoj jedan od vas to overcome sin. Да го победите гревот. May God help us to understand our need for Jesus. Дека Господ му помогне на секој од нас да ја свати својата потреба за Христос. And to understand our duty. И да ја разбереме нашата должност. May God bless you and your church and your families. And Дека Господ ве благослови вас лично, вашите семејства и вашата црква. Амин.